Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. July 14, 1984 Inordinahang obispo si Bishop Florentino Sinense. Kasabay nito ang pagkakatalaga sa kanya sa Diocese ng San Jose, Nueva Ecija bilang kauna-unahang residential bishop. Gayunman, makalipas lamang ang isang taon hinirang siyang coadjutor bishop ng Tarlac habang nanunungkulan pa rin bilang apostolic administrator ng Diocese ng San Jose hanggang sa dumating ang kanyang kapalit. Matapos ang tatlong taon, opisyal na siyang namuno bilang obispo nito magpasa hanggang ngayon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.